Ana Carrique estis argentina pianisto, music eduquisto kaj componistino si studis si la Monadera Conservatorio de musico, qui si javis Julián Aguirre el sian instruiston precomponado. komponado. Plurajn imposte, poste esti fondita por a alt educado. la Nazia Conservatorio de Musico cae declamado. Ana Carrique, en la agio de proximume quardec iaroi, ce estis kiel auscultanto en la classoi pri harmonio de la componisto Ados Palma, kiu farigis sia cefa instruisto cae mentoro. La socia cultura contexto en quiu Anna Carrique devis construi sian voion kiel componisto, estis ancora malavantage por virinoi. La studoi pri componado al quiui aliris virinoi javis kiel celon la creadon de componajoi por vastigi la lerneian repertuaron, precipe de vociai pezoi tiel mi si multita tutte de vera i musicistoi cae cun educado duon voie interformala cae neformala, plenumis la pajoin quiu in la tiamai condicioi cae eblezoi, disponigis por la pli multo de virinoi interezitai pri formale sin al componado. Tamen, Ana Carrique successi situigi sin exter la lerneia medio. Eble pro certai temoi de siei canzonoi, la compona tecnico usata, au pro la el tarai pianistoi cae cantistinoi interpretistoi de siei pezzoi, ciui iel pli fortigis la legitimigon de siei vergoi. Sia successa evoluo comencis en la 1930 iaroi cae disvolvigis en periodo de circa 25 iaroi. Sia musica vercaro estas dividita inter signifa nombro da cantoi por piano cae vocio cae en pli malgranda mesuro por piano cae quar vocia coruso. Tio ci, influita de la Franza avangardo, kiel resulto de sia tempo en Europo. Ancau sia productado includa sono intipain de la nazia folcloro, kiel la guaino, kiu havis multa indisfastigion pos sia premiero en Pariso. Anna Carrique eniris la formalan educan sistemon per i componajoi dedicitai al infanoi cae temoi de la generala musica campo. Sia productado de canzonoi el staris por estia aprovita de la Nazia Consilio de Educado por la Lerneia Uso. Temas pri cantoi qui circulis en la Argentina generala educado dum la tridecai cae quardecai iaroi, caracterisitai per sia didactica celo. Quelcai el siei vergoi estis luditai en concerteioi kiel alternativei spazoi, ec organizitai de la Nazia Musica Societo al qui usci membrigis cae cie si premieris plei parte el siai componajoi. Plurai el la componajoi de Ana Carrique estis enorme desvastigitae, alie mensi indas via nomo, du lerneiai rondoi, cae la himno ala libro, quiu estis ludita en la inauguro de plurai bonaerai infanai bibliotecoi el siei vergoi ancau el taras ciclonomita coplas puntanas, quiu estis presentita en Pariso, cae estis vaste comentita de la Argentina cae Franza Gazetaro. Le Figaro rimarcis rilate tiun canzonoin che, en sia concisezzo, ili estas modelo de gusto cae esprimo, Gi estis ludita kiel parto de la programo por la celebrado de la Argentina sendiarillo. Krom ke ŝi havis rimarkindan sukceson kiel pianisto kaj en sia lando kaj en Eŭropo, ŝia plej plena laboro kuŝas en la signifaj kontribuoj quien ŝi faris a la Argentina ĉambra vocha repertuaro.